เรื่อยๆปีนี้มีการสอบนักธรรมด้วยนะก็เลยการเก็บอารมณ์ก็ไม่เต็มที่เหมือนทุกปี ก็สาระที่ของวัดในสำนักปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียน ก็จะเน้นเรื่องการปฏิบัติเป็นหลัก แต่ช่วงหลังนี่มันก็มีตัวแปรตรงที่ว่าพระที่จะอยู่ต่อไป โดยที่ไม่ศึกเนี่ย ก็จะต้องเรียนนักธรรมด้วย เพราะว่าการที่มีอายุพรรษามากขึ้น แต่ไม่รู้เรื่องของพระวินัยนี่มันอันตราย อันตรายตรงที่ว่าเราแทนที่จะได้ในสง แต่กลับไปได้ได้บาปกลับไปเงี้ยเพราะไม่รู้เรื่องพระวินัยก็เลยมาเน้นการเรียนพระธรรมวินัยด้วยเพราะการเข้ามาบวชแต่ละครั้งนั้น การได้ออกไปถ้าเราไม่ได้เรียนพระธรรมวินัยหรือไม่รู้เรื่องวินัยออกไปเราก็จะไปทำผิดทำพลาดเหมือนเดิม ชีวิตของเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ดีขึ้น มีแต่ความทุกข์แก่ความทุกข์ อาจจะไปตกนรกสิ่งยากแก่การที่จะกู้ชีวิตคืนนะเพราะนั้นก็จึงอยากจะให้เอาตัวนี้เข้ามาถึงแม้จะเสียสาระการปฏิบัติไปบ้าง ่านทรงไม่ต้องไป่านทรงไม่ต้องไปหรือพระนวกะพระใหม่ให้อยู่ เฉพาะพระเทระสามสี่รูปก็พอเนี่ย ทีนี้ในเรื่องของการปฏิบัติวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันเป็นวิธีการที่มีทั้งผลดีผลเสียนะฮะ ผลดีก็คือทำให้คนมีความศรัทธาตั้งใจทำเนี่ยได้รับผลเร็วเพราะว่าได้ใช้ ความรู้สึกตัวที่หลากหลายนะเราไม่เน้นความรู้สึกตัวอันเกิดจากลมหายใจหรือการเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่ง แล้วก็ใช้ตัวลมไม่ได้ใช้ตัวลมเป็นนิมิต คือไม่ได้ใช้ตัวรูปเป็นนิมิตเนี่ย แต่ใช้ตัวนามเป็นนิมิต คือไม่ใช่แขนหรือเท้าเนี่ย เป็นนิมิตของกรรมฐานนะ แต่แค่ความรู้สึกจากการยกมือยกเท้าเนี่ย เป็นนิมิตของอารมณ์ คือเป็นที่ตั้งของกรรมฐานว่างั้นเถอะ แต่ละคนที่ไม่เข้าใจก็ว่าไปเอามือเอาเท้าที่เดิน หรือมือที่สร้างจังหวะ เป็นที่ตั้งของของอารมณ์เป็นที่ตั้งของ การกำหนดไม่ใช่นะฮะให้เข้าใจเสมอว่า ความรู้สึกที่ยกที่ที่ยกเนี่ยเราเราตรวจสอบดู ถ้าเราไม่ยกรู้สึกอย่างไร ต้องตรวจสอบความรู้สึกนี้ให้ชัดก่อน ถ้าไม่ยกรู้สึกยังไง ถ้ายกรู้สึกอย่างไร ถ้ายกความรู้สึกต่างจากไม่ยกไหมเคลื่อนต่างรู้สึกไม่เคลื่อนทดสอบตรงนั้นก่อน เพื่อที่จะแยกเอาความรู้สึก ที่เป็นสัญชาตญาณกับความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกตัวเนี่ยออกมาให้ได้ ถ้าแยกตรงนี้ไม่ชัดเนี่ย เราก็ไม่สามารถจะเอาความรู้สึกเนี่ยเป็นนิมิตของอารมณ์กรรมฐานได้ซึ่งตรงนั้นผิดเป้าหมาย ในวิธีการวิปัสสนาเนี่ยต้องใช้ปรมัตเป็นอารมณ์ สมถะนี่ใช้รูปเป็นอารมณ์ ปรมัตในใช้นามเป็นอารมณ์นะแต่ถ้าหากว่าเราใช้วิธีการสมถะเนี่ยเราจะใช้รูปต่างๆ รูปของการเพ่งรูปของลม รูปของอการเพ่งหรือรูปของอวัยวะรูปของการบริกรรมพุทโธอะไรบริกรรมเป็นทุน ซึ่งได้กล่าวหลายครั้งว่าสมถะนั้นต้องอาศัยทุนเป็นที่เกาะอารมณ์ อาศัยนามอาศัยรูปเป็นทุนเป็นเหมือนกับเราว่ายน้ำยังไม่เป็นเนี่ย เราก็อาศัยห่วงยางเป็นทุนอาศัยอะไรเป็นลูกลอยเนี่ยเป็นทุน เพื่อที่จะได้ว่ายได้ แต่ถ้าเราว่ายน้ำเป็นแล้วเนี่ย ต้องก็ไม่มีทุนละอาศัยแรงอาศัยการประคองตัว เพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกว่ายน้ำเนี่ยคือการทำสมถะ และผู้ที่ว่ายน้ำเป็นแล้วก็เหมือน เป็นวิปัสนา อ่าอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ต้องพึ่งทุนละ เช่นเดียวกันเมื่อเรามาทำวิปัสนาแบบวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ย ก็อาศัยอาศัยตัวความรู้สึกตัวเนี่ย เป็นที่อยู่ของจิต อาศัยการประคอง ความรู้สึกตัวเนี่ยประคองจิต คือใช้จิตประคองตัวมันเองด้วย อันนี้เป็นเป็นจุดสำคัญ ถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้เนะี่ยยากในการที่จะก้าวหน้าในวิธีการปฏิบัติหลวงพ่อเทียน หรือก้าวหน้าก็ก้าวหน้าไปอย่างผิดพลาด ก้าวหน้าไปอย่างผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนก็จะออกมาอีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นในสายงานหลวงพ่อเทียน ผู้ที่จะเข้าสัมผัสอารมณ์อย่างถูกต้องก็มีไม่เท่าไหร่นะก็พัฒนาไปอย่างผิดพลาดนั่นแหละ ก็ถือว่าเป็นพลาดในสายงานหลวงพ่อเทียนหรือว่านักปฏิบัติในสายงานหลวงพ่อเทียนเหมือนกัน แต่ว่าไม่ค่อยมีการตรวจสอบเป็นเรื่องเป็นราวเร้เข้าใจใครเข้าใจมันตามสติปัญญาของตัวเอง อันนี้ก็ถึงปฏิบัติไปได้ แต่ว่ามันก้าวหน้าไปสักระยะหนึ่ง พอพอไปสู่อารมณ์ขั้นสูงเนี่ยก้าวไปไม่ได้แล้ว เพราะเบื้องต้นมันมีการผิดพลาด อันนี้คือการขาดการตรวจสอบเพราะครูบาอาจารย์ที่จะตรวจสอบก็มีน้อยลงที่มีอยู่ก็เรียกว่าไม่ชำนาญในเรื่องอารมณ์ แล้วก็ไม่มีเวลาพอที่จะมาดูแลซึ่งกันและกัน ยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ อายุพรรษามากคนรู้จักมาก ก็ไม่มีเวลาพอที่จะมาดูแลเรื่องรายละเอียดเหล่านี้นั้นก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่กระผมอัตมาเองที่จะพยายามทำเรื่องนี้ให้ชัดเจน เพราะมันมันได้รับความผิดพลาดมาด้วยตัวเอง ก็เห็นความสำคัญ ต้องแก้ไขแล้วแก้ไขอีก ราะนั้นการปฏิบัติคือการแก้ไข นั้นการยกมือหรือการสร้างจังหวะเนี่ย เราก็ต้องสังเกตพอทำไปนานๆ แล้วมันก็สู่ความเคยชินคือทำไปได้เหมือนกับหุ่นยนต์อ่ะ แต่ว่ามันจิตของเรา มันไปที่ไหนไม่รู้ หรือจิตของเราก็ไปเพ่งที่มือที่แขน แต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกออกมาชัดๆว่าการเคลื่อน แต่พอเราจะเพ่งไปตั้งความรู้สึกใช่มันก็กลายเป็นสมถะไปอีกคือไปเพ่งความรู้สึกเป็นติดแขน ตัวนี้คือความยากของมัน นั้นวิธีแก้คือทำไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างทำไปเรื่อยๆ จนกว่าปัญญามันจะเกิดนะพอปัญญาจะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันก็จะแยกออกได้สักระยะหนึ่งปัญญามันเกิดอ๋อมันจะตกตั้งได้สติขึ้นมาอ๋ออันนี้มัน มันยกไปตามความเคยชินเนี่ยอ๋ออันนี้ยกด้วยความรู้สึกมันก็มีการตรวจสอบกลับเข้ามาเรื่อย ๆ หลังจากที่ความรู้สึกสัญชาตญาณมันมันเบาลงนะ ความรู้สึกสัญชาตญาณความรู้สึกที่เป็นตามความชินมันเบาลง ความรู้สึกตัวมันก็จะเข้มขึ้น พอความรู้สึกตัวมันเข้มขึ้น ปัญญามันปรากฏ มันก็จะไปตรวจสอบการกระทำของตัวเอง อันนี้คือหลักของวิปัสสนาที่เบื้องต้นที่เราจะต้องเข้าไปจุดนี้ก่อนนั่นนั่นเองเบื้องต้นจึงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงที่ว่าถูกบ้างผิดบ้างไปก่อนอคือทำเผื่อไว้เพื่อที่จะแยกให้เห็นความรู้สึกที่เป็นความเคยชินกับความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกตัวล้วนๆเนี่ย เป็นอย่างไรทำไป เมื่อใดเราได้สัมผัสความรู้สึกตัวล้วนๆ บ่อยเข้ามันก็เกิดปัญญาไวขึ้น แต่เมื่อไรจิตของเราไปสัมผัสกับความรู้สึกที่เป็นฉันชาตยานปัญญาก็เกิดช้า เมื่อปัญญาเกิดช้ามันก็จะไปแยกอารมณ์ตัวรู้สึกตัวสติล้วนๆกับตัวสติเป็นฉันชาตยานเนี่ย ช้าการปฏิบัติก็ช้าออกไปเรื่อยๆบางคนปฏิบัติสามปีห้าปีเจ็ดปียังไม่ชัดเลย เพราะความแยบคายไม่พอ แล้วครูบาอาจารย์ก็ไม่เน้น แต่บางคนที่มีความแยบคายมีพื้นฐานมาดี มีเคยทำวิปัสสนามาบ้างทำสมาธิมาบ้างบางทีทำสามวันก็รู้เรื่องละนี่คือความแตกต่าง สามวันก็แยกออกอ๋ออันนี้รูปนามอ๋อทำแบบนี้มันเพ่งอ๋อทำแบบนี้ไม่ใช่เพ่งเนี่ยไม่ใช่ความเคยชิน ทำแบบนี้เป็นความรู้สึกล้วนๆก็ค่อยสังเกตไป นี่มันจะไวมาก ถ้าสมมติเราทำได้ถูกต้องนะ เพราะนั้นในวิธีการก็จึงเน้นถึงความถูกต้อง อย่าไปเน้นว่าจำนวนได้มากได้น้อย อย่าไปเน้นว่ารู้มากรู้น้อย นะ มันถ้าไปเน้นตรงนั้นเราก็จะพลาดเสียสาระตรงนี้ไปในเบื้องต้นเนี่ย เน้นถึงความชัดเจนระหว่างความรู้สึกตัวล้วนๆกับความรู้สึกตัวที่เป็นความเคยชินซะก่อน นะ ถ้าเน้นตรงนี้ เข้าใจตรงนี้แล้วต่อไปเห็นความรู้สึกสองตัวนี้ชัดเนี่ยมันไม่ยากแล้วการปฏิบัตินะเพราะความเคลื่อนไหวของเรามันมีอยู่ตลอดเวลา แต่ไอตัวรู้สึกที่จะเข้าไปจับความเคลื่อนไหวเนี่ยมันถูกหรือมันผิด เพราะตลอดชีวิตของเรามา ก็คือเราเคลื่อนไหวด้วย สัญชาตญาณและความเคยชินเราไม่เคยเคลื่อนไหวด้วยสติ หรือมีแต่ก็น้อยมากด้วยเจตนาอื่นไม่ได้เจตนาที่จะรู้ เหมือนกับบางกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเราต้องการสติสัมยาสูงเนี่ยเช่นว่าเราจะสนก้นเข็มก็ดี เราจะเย็บผ้าก็ดีหรือจะนับของที่ละเอียดก็ดีเนี่ยตั้งตั้งตั้งสติตั้งสมาธิเป็นพิเศษ แต่ว่าสติสมาธิที่เกิดจากลักษณะอย่างนั้นเป็นการเพ่งไปที่วัตถุที่สองมันเป็นวัตถุที่เป็น second object ไม่ใช่ first object แต่ถ้าวัตถุที่หนึ่งคือความรู้สึกตัวคือตัวเราเนี่ย มันเป็นกลับเข้ามาใช้วัตถุที่หนึ่งคือตัวรูปตัวนาม และตัวรูปตัวนามนี้ถ้าเราไปเข้าใจว่าเป็นตัวเราก็ไม่ใช่อีกเป็นวัตถุที่หนึ่งก็จริง แต่ว่ามันเป็นสมมุติเป็นเป็นนิมิตที่หนึ่งก็จริง แต่มันไปรู้แบบสมมุติว่าเราเป็นผู้ยกเราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ทำนะ ที่ที่มันยากที่มันเป็นสมถะวิปัสสนามแยกตรงนี้ ต่อเมื่อเรามารู้ที่กายที่ใจ แต่ไม่ได้รู้ว่าเป็นเราเป็นผู้ยก แต่รู้ว่ารูปนาม ความรู้สึก เป็นผู้ยกกำลังเคลื่อนไหวนี่แหละถึงจะเข้ามาสู่ตัววิปัสสนาเนะถ้าไปรู้ว่าเรากำลังยก เรากำลังรู้อันนี้ก็เป็นสมถะไป เพราะมันมีเราอยู่ มีอัตตา มีอัตตาตัวตนเข้าไป เป็นผู้รู้อยู่ มันก็ไม่ใช่วิปัสสนาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่สามารถที่จะ ทำให้มันถูกต้องได้แต่ต้นเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่บางคนมีประสบการณ์มาก่อน ผิดพลาดมาก่อน ทำสมถาวิปัสนามาก่อนแต่เมื่อมาทำแบบแยบคายก็รู้จักแยกได้ไวอันนี้ก็จะไวสามวันห้าวันเจ็ดวันก็เข้าใจชัดเจนแล้วอะไรเป็นอะไรนะแต่ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์มาเลยเนี่ย ถึงแม้ว่าจะครูบาอาจารย์จะชี้แจงชัดขนาดไหนก็ก็ไม่สามารถจะสื่อได้อย่างครบถ้วนก็ต้องอาศัย ท่านบอกว่าต้องสร้างฐานไปเรื่อยๆก่อน แต่ถ้าหากว่ามีศรัทธาและมีปัญญาค่อนข้างชัดเจนก็ไอ้การสร้างไอ้การสร้างฐานตรงนั้นก็ไม่นาน สามารถที่จะแยกออกได้ได้เร็วนะ แต่ถ้าหากว่าการสร้างฐานตรงนั้นมีศรัทธาและปัญญาไม่เต็มที่ก็จะช้าไปตามการเวลานะ ก็จะต้องไปสังเกตเรื่องถูกเรื่องผิด จนกว่ามันจะเก็ตมันจะ รู้สึกขึ้นมาเอง มันก็ค่อนข้างใช้เวลา ดังนั้นด้วยเหตุปัจจัยและเหตุผลเหล่านี้ เราก็จะต้องมีการกระทำอย่างไม่หวังนะฮคือทำไปสังเกตไปศึกษาไป แต่ถ้าเราหวังว่าวันนั้นมันจะรู้ทำเท่านี้มันจะรู้โดยที่เราไม่เข้าใจเนี่ย ก็ความหวังชนิ้ก็ล้มเหลวเหมือนกันผิดหวังเหมือนกันนะเพราะว่ามีคนนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ตั้งเป้าเอาไว้ เพราะเขาเคยสัมผัส สัมพันธ์กับด้านวัตถุว่าวัตถุเนี่ยเราหวังได้ว่าวันนี้ทำออกมาเท่านี้อาจจะต้องทำปริมาณเท่านี้เพราะมันสัมผัสได้ในด้านวัตถุ แต่ในแง่ของนามธรรมแล้วเนี่ย มันสัมผัสอะไรไม่ได้เลยนะมีแต่ความรู้สึก เป็นสัมผัสล้วนๆเราจึงอยากจะ เอาตั้งตั้งหลักตรงนี้เอาไว้อย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ย ท่านสัมผัสตรงนี้ได้ไวเพราะว่าท่านมีประสบการณ์มาแทบจะคือท่านบวชมาตั้งแต่เป็นเนอายุสิบเอ็ดท่านก็เริ่มครูบาอาจารย์ก็เริ่มสอนมาแล้ว มาบวชเป็นพระอีกหกเดือน ท่านก็ศึกษาในเรื่องนี้แล้วในช่วงเป็นเครื่องหัดท่านก็ไม่ทิ้งอีก ท่านเคยทำหนอทำพุทโธมา ท่านก็ทำไป ทั้งๆที่ว่า ยังไม่เข้าใจชัดเจนเรื่องวิปัสนา แต่ด้วยศรัทธาแต่ด้วยศรัทธาท่านก็ทำมาตลอด แต่พอมาทำในจุดเนี้ยไม่นานนะไม่นานแล้วถ้าทำแบบเพ่งเพ่งอยู่เนี่ยมันสามเดือนตอนที่ไปเข้าพรรษาเนี่ย แต่จุดสำคัญคือจุดบันดาลใจของท่านเนี่ยที่ที่หลวงที่มีหลวงพ่อเทียนวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีจุดบันดาลตรงนี้เราก็จะไม่มีหลวงพ่อเทียนนะวันนี้เลยนจุดบันดาลใจของท่านคืออะไร ก็ตรงที่ว่าท่านทำกระถินท่านกระทำทอดกระถินในปีนั้นมีพระไปขอกระถินท่านเพราะหลวงพ่อเทียนเป็นเป็นเครือขัดเป็นเครือหาบดีมีอันจะกิน มีเรือกนไฟมีอะไร ในสมัยนี้ก็เริ่มมีกิจธุรกิจส่งออกว่างั้นเถอะสมัยนี้มีเรือกนไฟขนของขนอะไรไปขายเมืองลาวตามลำแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีฐานะมีอันจะกินท่านก็ทอดกระถินทุกปี ปีหลายๆกองปีนั้นทอดกระถินห้าวัดวัด มาขอกระถินนั้นห้าวัด แล้วท่านก็แบ่งหน้าที่ท่านเป็นอุบาสกรักษาศีลแปดแบ่งหน้าที่ให้ภรรยาเป็นผู้จัดการในเรื่องการจับใจใช้ซ้อยอะไรต่าง ๆ เนี่ย การจ้างี่เกหมอลำ อะไรมาตามประเพณีบ้านนอกเนี่ยที่จังหวัดเลย อำเภอเชียงคานเนี่ยทีนี้พอพอเสร็จงานแล้วเนี่ย จะด้วยเหตุผลคนใดเงินอาจจะไม่พอหรือว่าเข้าใจกันผิดยังไงไม่ทราบคือตั้งตั้งตกลงกันไว้แล้วภรรยาจะเป็นผู้ถือเงินท่านจะไม่ต้องถือเงินในการจับใช้ท่านจะต้อนรับแขกดูแลกิจการบริหารแขกต่างๆที่มาเนี่ย เพราะกระถินห้ากองคนก็มาโมทนามาร่วมเยอะ ที่พอเสร็จธุระเรียบร้อยงานเสร็จผ่านไปแล้วเนี่ยพวกที่เขามา จ้างมาพวกหมอร้องหมอลำก็มามาเบิกเงิน แต่โดยการพวกนั้นไม่รู้ว่าจะต้องไปเบิกที่ไหนก็ไปถามท่านนั้นเป็นเครือขัดเป็นพ่อพันไม่ใช่หลวงพ่อเทียนนะชื่อของท่านพันอินทผิว แต่เทียนนี่หมายความบุตรคนโตของท่านนะชื่อนายเทียนเขาเคยไปเรียกว่าพ่อเทียน พ่อนายเทียนนี่แหละเรียกไปเรียกมาเป็น พ่อเทียนพอบวชก็เป็นหลวงพ่อเทียนไปเลยเพราะนั้นโดยอัตโนมัติชื่อจริงของท่านคือหลวงพ่อพ่อพันนนจะคุณอินทผิวนี่เนี่ยเป็นพ่อเทียน พ่อในเทียนก็เป็นหลวงพ่อเทียนไปเลยโดยอบังเอิญโดยธรรมเนียมไม่ใช่ ผมไม่ใช่บังเอิญทีนี้ตอนที่เข้าไปขอ เงินค่าไอ้มหรสพเนี่ย ท่านก็ฉุนภรรยาขึ้นมาทันที เอ๊ะทำไมตกลงกันไว้เราจะจ่ายเราจะเป็นผู้ดูแลรับแขกต้อนรับแขก แล้วก็ภรรยาจะเป็นผู้จ่าย ทุกอย่างพ่อมอบตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วว่าเท่านี้เท่านี้ แต่ทำไมต้องมาทวง คงจะหมอลำคงจะหลายคณะที่มาทวงเนี่ย ท่านก็ก็ดู้่าว่าอะไรท่านก็บอกไปเอาที่ภรรยา ทีนี้พอเสร็จงานทอดกระถินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านก็ก็พูดเรื่องนี้กับภรรยาแล้วทำไมเราตกลงกันแล้วอะ่ะ ว่าเธอเนี่ยเป็นยดเป็นผู้จับใจใช้สอยเงินงบประมาณก็ตั้งไว้พอแล้ว เนี่ยทำไมต้องให้เข้ามาเอาเบิกมาอะไรรบกวนฉันเนี่ยพัรยาก็ชี้แจงไปตามอาจจะไม่ชัดพัรยามีคุระเยอะนะอาจ จะชี้แจงไม่ชัดทีนี้ผ่านไปหลายวัน เวลามานั่งฉันข้าว ทานข้าวด้วยกัน ท่านก็พูดแต่เรื่องนี้แหละ ทีนี้พัรยาของท่าน ก็เลยพูดอยู่คำหนึ่งโอ้ที่นี่เราทอดกระถินมันทั้งห้าวัดนะพ่อยังตกนรกอยู่เลยไม่ได้บุญเลยนะเนี่ย โอ้โหพอคำนี้เข้าไปนี่ท่าน ตึกเข้าในใจเลยอะตำตำใจท่านเลยว่างั้นเนอะใช่เราตกนรก แต่ท่านดีอยู่อย่างหนึ่ง ท่านบอกว่า เมื่อใครพูดอะไรถูกเนี่ย ท่านไม่เถียงไม่แย้ง ท่านรับเลย ใช่ถูกต้องแล้วฉันตกนรกจริงๆแล้วท่านรู้สึกอายภรรยาของท่านมาก รู้สึกอายว่านี่คือคนคนที่คนจริงเนี่ยแล้วในวันต่อมาท่านเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมา เอาละไอตัวโกรธเจ้าคิดเจ้าแค้นอันเนี้ยมันทำร้ายกูมานาน แล้วทำให้กูตกนรกมานาน ถ้าหากว่าคือท่านบอกว่า ท่านจะไปแสวงหาวิธีการปฏิบัติ ถ้าไอ้ทำลายความโกรธความเจ้าคิดจะแค้นนี่ฉันจะไม่กลับบ้าน เอางั้นเลยนะลาลูกลาเมียไป แล้วก็ไปแสวงหากรรมฐาน ตัวนี้คือจุดแรงบันดาลใจของท่าน มันอาจจะเป็นจุดหักเหหรือจุด อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่มีจุดนี้นะไอ้เรื่องของการที่จะตัดสินใจไปปฏิบัติกรรมฐาน แสวงหาจะจะไม่เกิดขึ้นเลย นั้นความคิดความแค้นความโกรธมันก็ดีอีกอย่างนึงขอบคุณมันนะที่มันมีนะแต่ถ้ามันเกิดยอมรับความจริงขึ้นมามันเป็นประโยชน์ เพราะเราจะแก้ไขตัวเองได้ แต่ถ้าเกิดท่านไม่ยอมรับความจริงตรงนี้ขึ้นมา ถ้าภรรยาพูดอย่างนี้เป็นไง เป็นเรื่องกันเลยใช่ไหมโอ้โหมึงว่ากลัวเนี่ยเสร็จแล้วก็จะได้ลงไม้ลงมือกันนะตามมันนอกแต่หลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นนะพอ ได้รับแรงกระทบจุดนี้อย่างรุนแรง เนี่ย ก็เลยเอาละ เราก็ปฏิบัติกรรมฐานสมถะวิปัสนามาตั้งนาน ถ้าไอความคิดไอความรู้สึกอย่างนี้ไม่ออกจากใจฉันนะ ฉันไม่กลับบ้านเด็ดขาด ตายเป็นตายเหมือนกันตายดับหน้า นี่ท่านพูดไว้ในเทวนะ เนี่ยด้วยความไม่เข้าใจ นี่ภรรยาของท่านก็เป็นคนไม่ค่อยพูดนะนะ เพื่อง้นอาจจะมาชี้แจงว่าเออเพราะว่างบประมาณไม่พอหรือว่าไอ้คนไอ้หัวหน้าวงที่จะมาเอามันเข้าใจผิดไม่ได้มันไม่ได้บอกมันไว้ก่อน มันก็ไปขอท่านก็ไม่ได้ชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราวก็ก็ความเข้าใจที่ถูกต้องก็ไม่เกิดความหวังดีความปรารถนาดีก็กลายเป็นความโกรธความแค้นไป นี่คือจุดสำคัญของสังคมทั่วไปเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นเองด้วยความแรงบันดาลใจของหลวงพ่อจุดเนี้ย ท่านบอกว่าทีหลังบอกว่าผมให้ทานมาตลอดชีวิตของผม แต่ผมได้ให้วัตถุ แต่ผมไม่รู้จักทานประเภทที่สองคือการให้อภัยทาน นี่หลังจากท่านเข้าใจแล้วนะว่าการให้อภัยทานเนี่ย มันมีอนนิสงส์สูงกว่าวัตถุทานขนาดไหนท่านบอกในชีวิตของท่านทำทานได้ถึงสามระดับเลย วัตถุทานก็ให้มาตลอดสร้างไว้สร้างวาสร้างวิหารบทลานเจดี แต่พอมาทำสมถะมันรู้จักให้อภัย พอมาทำวิปัสสนาก็ให้อภัยขั้นสูงขึ้นอีกเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องตื้น ๆ มันให้อภัยกันได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องลึก ๆ เป็นเรื่องที่ต้องกินลึก ๆ เนี่ยมันต้องใช้สติระดับวิปัสสนา อภัยทานระดับวิปัสนา เพราะนั้นอภัยทานก็มีระดับของมันกันนะแต่ถ้าหากว่าเราให้อภัยทานอย่างไม่มีปัญญาเนี่ย ข้อผิดพลาดมันเกิด อย่างเช่นพ่อแม่ให้อภัยลูกไม่มีปัญญา เช่นลูกไปทำผิดทำพลาดมา เด็กเขาแยกถูกแยกผิดไม่ออกเนี่ย ไปทำผิดทำพลาดมา ก็ให้อภัยครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าการให้อภัยโดยขาดปัญญาทำให้ลูกเนี่ยเกิด ติดนิสัยและย่ามใจทำผิดพลาดมากขึ้นบ่อยๆ เรื่อยๆจนในที่สุดลูกก็เสียคนได้ เพราะการให้อภัยทานที่ไร้ปัญญา นะดังนั้นการให้ให้ให้อภัยทานต้องเกิดปัญญาก่อนว่าให้อภัยแล้วเป็นแต่การให้อภัยเบื้องต้น เนี่ยมันก็ทำใจให้เราสบายแล้วความเป็นเจ้าขี้เจ้าแค้นมันก็จะหายไปเป็นเบื้องต้น แต่ปัญญามันจะเกิดมาแทน ถ้าการให้อภัยยทานตัวนั้น พอเกิดสติ พอเกิดปัญญาแทนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญาในการแก้ไข แก้ไขปัญหาดูของเขาเออเลยของหลวงพ่อเหมือนเอาเอาใครทันนะ ก็เลยว่าต้องการเจริญวิปัสสนาเนี่ยทำให้เกิดปัญญา พอมันเกิดปัญญาปั๊บ มันก็จะชำระเอาสติเนี่ยมามาชำระความรู้สึกตรงนั้นก่อนนะความรู้สึกที่เป็นเหตุก่อน แล้วก็ใช้ปัญญาแก้ไขนะต่อไปนะว่า เออเขาผิดอย่างนี้เขาพลาดนี้ต้องแก้ไขอย่างนี้นี่ แต่บางอย่างเราไปจัดการลูกไม่ได้ ลูกมันผิดพลาดมาบ่อยๆเนี่ยการแก้ไขมันทันทีนี่ไม่ได้นะมันก็ต้องอาศัยเวลาละทีนี้ อาศัยเวลาการพูดการคุยการทำความเข้าใจบ่อยๆ การที่เขาเข้าใจไม่ถูกเราไปโกรธไปแค้นลูกไปบอกกับลูกไม่ดีเป็นลูกอกตันยูเนี่ยไม่ได้ทีเดียว เพราะว่ายังไม่เกิดปัญญาดังนั้นพ่อแม่เราที่เสียลูกไปทั้งๆทที่ว่าพ่อแม่นี่ดีแต่ลูกเหลือเกินแต่ว่าทำไมลูกเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ย โอ้โหมันปัญหาใหญ่มากนะอเมริกานะครอบครัวเขาไม่ค่อยมั่นคง เพราะว่าเพราะลูกเพราะพ่อแม่รักเพราะคนที่อเมริกาคนที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีลูกน้อย น้อยคน เมื่อลูกน้นเขาก็รักมากเมื่อรักมาก แต่ว่าเขาสังคมของเขาเนี่ยปล่อยเป็นอิสระ เด็กก็ต้องไปทำอะไรตามอิสระเขาทั้งที่เขาแยกทุกแยกแยกผิดไม่ได้ เพราะฉะนั้นพอเด็กเรียนมัธยมแล้วเด็กนับวันที่จะออกจากบ้านนะ ซึ่งพ่อแม่ดูแลดีขนาดไหนพออายุสิบแปดเมื่อไหร่แล้วฉันออกทันทีแล้วเพราะนั้น พออายุสิบแปดปั๊บเด็กเหมือนเหมือนได้ปีกบินนะไปตามเรื่องของเขานะคนไหนมีคู่ก็เป็นไปอยู่กับคู่ไป ทิ้งพ่อแม่ไปเลย บางคนออกไปไม่เคยกลับบ้านหลายปีนะออกไปเลย แม้แต่เรียนหนังสือไม่จบไม่จบก็ไม่เอาอันนี้คือปัญหาของสังคมที่ไม่รู้จักการให้อภัยทาน ในพุทธศาสนาเราก็เช่นเดียวกันในชาวพุทธของเราเนี่ยปัญหาก็เกิดแบบเดียวกับอเมริกาในครอบครัวของเราเนี่ยพ่อแม่ลูกไม่ไม่เข้ากัน ปัญหาความมั่นคงในครอบครัวจึงน้อยลงไป เด็กของเราก็เรียนจบน้อยลงไปเด็กที่ไปถูกสังคม ชักจูงไป ถูกเศรษฐกิจสังคมชักจูงไป เด็กก็ผิดพลาดเยอะ เพราะพ่อแม่เองก็ติดงานติดธุระไม่มีดูแลไม่มีเวลาดูแลลูก ก็ทำให้ข้อผิดพลาดเหล่านี้มันเกิดขึ้นในในสังคมในแวดวงสังคม ก็จึงอยากจะเน้นว่าการให้อภัยทานเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเราจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงเนี่ยเราก็ต้องให้อทานให้เป็นกัน การภาวนาทานวัตถุเนี่ยเราทานให้เต็มที่แล้วเอามาเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ย ให้วัตถุเป็นทานมาไม่มากก็น้อยตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษจนถึงเรานะให้วัตถุเป็นทานมา ไม่ว่าให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าให้กับสังคมให้กับสาธารณะการกุศลโรงพยาบาลสถานศึกษาอะไรก็ตามอ่ะเป็นการให้วัตถุทานหมดเป็นบุญหมดเหมือนกันเราให้มา แต่ให้อภัยทานบางครั้งแม้แต่ลูกของเราเนี่ย เราเราลูกในท้องในไส้เลือดของเราแท้ๆเนี่ยเรายังให้อภัยไม่ได้เลยแล้วทีนี้มันก็เลยยากตรงนี้แหละ ครอบครัวเราเลยไม่เข้มแข็งไม่สมบูรณ์ มาไปอยู่อเมริกาสิบกว่าปีถึงรู้ว่าโอ้ปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครอบครัวเขาามีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ว่าไม่มีอย่างหนึ่ง คือไม่ได้ให้อภัยทาน จึงเอาลูกเอาสามีเอาภรรยาเป็นอันเดียวกันไม่ได้ ก็ทำให้เดือดร้อนไม่สบายใจนะลึกๆแล้วมีความรักต่อลูก แต่ว่าด้วยการที่ขาดวิปัสนาปัญญา ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะแก้ปัญหาปลายเหตุไปเรื่อยๆปัญหาเกิดไปเรื่อยๆ คนอเมริกาก็จึงมีความสุขยาก เขาก็ต้องไปแสวงหาด้านวัตถุแสวงหาอำนาจภายนอก และอำนาจพอแสวงมากขึ้นมากขึ้น มันก็เลยไม่ว่าอำนาจเศรษฐกิจการเมืองสังคมมันก็มากขึ้น เพราะเขามาแก้ปัญหาภายในครอบครัวเขาไม่ได้ก็ต้องสร้างอำนาจภายนอกขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกันตัวเอง แล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่น ประเทศอื่นมากมายอย่างที่เราเห็นนะตอนนั้นสิ่งนี้แม้แต่จุดเล็ก ๆเหล่านี้นะแต่มันขยายไปวงกว้างมากดังนั้นการปฏิบัติวิปัสนาเราจึงเรียนรู้ในการให้อภัย แต่ที่สำคัญคือให้อภัยตัวเองบ่อยเนี่ยไม่ดีนะแต่ให้คนให้อภัยคนอื่นบ่อยดี ให้อภัยตัวเองบ่อยนี่ตามหลักก็เรียกว่าคือการแก้ตัวนั่นเองนะ แต่ว่าการอภยะเนี่ย พยะแปลว่าภัยใช่ไหมอภยะแปลว่า คำลากของคำว่าอภัย คำว่าดันเจอเนี่ย ดันเจรัสอภัยคือภัยตัวเนี้ยภัยพิบัติตัวเนี้ย มันมาคำว่ามาจากคำว่าภัย แล้วเติมเอาไปว่าไม่อภัยอาพยะอาพยะแปลว่าอาภัยคือทำให้คนอื่นว่าให้ไม่ให้กลัวเรานะ แต่ทำให้คนอื่นกลัว ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสุนัข ไม่ว่าคนก็ตาม ทำให้เกิดที่กลัวเรานี่แหละนั่นเรียกว่าเป็นภัยละ คำว่าภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆ เป็นปลายเหตุต้นเหตุคือว่าอย่างพ่อแม่เนี่ยทำให้ลูกกลัว ลูกก็เป็นภัยต่อพ่อต่อแม่ หรืออลูกทำให้พ่อแม่กลัว ลูกพ่อแม่ก็เป็นภัยต่อลูกเป็นภัย เพราะนั้นคำว่าพยาธิแปไปว่ากลัวนะแปลว่ากลัวนั้นถ้าหากว่าเราทำให้ใครกลัวก็ตามก็เป็นภัยแต่ในพุทธศาสนานั้นมีคำในภาษาไทยมีคำอีกคำหนึ่งเรียกว่าเกรงนะเกรงกลัว นี่คือความยอดเยี่ยมของภาษาไทย คือทำให้เขาเกรงนั้น ทำให้เขาเกรงใจนี่ถูกต้อง แต่ทำให้เขากลัวเนี่ย ไม่ถูกต้องนะทำทำให้คนอื่นเกรงเนี่ยมันเป็นมันเป็นคุณธรรม แต่ทำให้เขากลัวเนี่ย มันไม่มีคุณธรรม เนี่ย ภาษาไทยของเรายอดเยี่ยมจริงๆเนี่ย เออเกรงใจแต่มันมักจะเหมือนกันเกรงเนี่ยถ้าหากว่ามันขาดสติปั๊บมันกลายเป็นเกรงกลัว แต่ถ้ามันมีสติปั๊บมันกลายเป็นเกรงใจเกรง บาปเกรงกรรมเกรงไปทางนั้นถ้ามันมีสติตอนนั้นมาก็ว่าโชคดีนะภาษาไทยของเราเนี่ย มันเป็นไปสอดคล้องกับสภาวธรรมทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะดังนั้นเราจะทำยังงให้เกิดการเกรงใจ ที่ถ้าเขาคนอื่นเกรงใจเราเขาก็ละเมิดล่วงเกินเราไม่ได้ คนอื่นเกรงใจเราเขาก็เอาเปรียบรัดเอาเปรียบไม่ได้แต่ถ้าคนอื่นกลัวเราเนี่ยอันตราย มันจะรัดเอาเปรียบกัน มันจะจองร่างจองผาน มันจองเวรจองกรรมกัน เพราะกลัว ถ้าต่างคนก็ต่าง สร้างเกาะป้องกันตัวเองขึ้นมา ให้เกิดกันเพราะกลัวเนี่ย โดยสัญชาตญาณของคนและสัตว์ต้องสร้างเกาะป้องกันตัวเอง ดังนั้นพวกที่เรามีความยากจนเนี่ย เรากลัวว่าเรา กลัวจนใช่ไหมเราก็สั่งสมเงิน หาทั้งวันทั้งคืน เพราะเรากลัวจน เรากลัวขาดแขนนะ เพราะฉะนั้นความกลัวเนี่ยมีรากที่ลึกมากที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นต่ออาการพัฒนาจิตเนี่ยจะทำยังไงให้ความกลัวออกไปจากจิตใจของเรานะและจะทำยังไงอย่าให้คนอื่นต้องกลัวเราเนี่ยให้ออกจากจิตใจของเราอันนั้นก็ต้องใช้ปัญญาใช้วิปัสสนานะนั้นในเรื่องนี้จึงอยากจะกล่าวว่าในวิปัสสนาของหลวงพ่อเทียนเนี่ย ถ้าหลวงพ่อเทียนความจริงท่านเป็นเป็นเป็นคนมีปัญญา หลวงพ่อเทียนเป็นคนมีปัญญา แต่ถ้าปัญญานั้นถ้าไม่แปลงเป็นปัญญาวิปัสนานะ ปัญญานั้นก็ยังเป็นอาวุธทำร้ายตัวเองอยู่นะอาวุธทำร้ายตัวเอง หมายความว่ามันจะทำให้เรารู้เรื่องอะไรดี เรื่องอะไรดีแล้วมันแก้ไขไม่ได้อย่างใจมันก็จะกลายเป็นความโกรธความแค้นไปเลยนะ ดังนั้นตัวปัญญาเนี่ย มันจะเป็นแสงสว่างก็ได้ มันจะเป็นไฟเผาเราเองก็ได้ ลักษณะไฟนี่มีคุณลักษณะสองอย่างหนึ่งแสงสว่างสองความร้อน ปัญญาก็เหมือนกันปัญญาก็คุณลักษณะสองอย่างหนึ่งเป็นแสงสว่างสองเป็นความร้อนนะทีนี้ไฟมันจะเป็นแสงสว่างได้อย่างไร ก็ต่อเมื่อมันจัดการได้ถูกระบบได้ถูกต้อง อย่างไฟเนี่ยต้องแรงสูงมากเอามาแปลเป็นแสงสว่างนะได้ แต่ถ้าจัดการไม่ถูกต้อง ไอ้ไฟนี่แหละมันก็จะเป็นเป็นไฟไหม้บ้านเรา ถ้าเกิดไฟซ้ายมันช็อตมันอะไรนะที่เราอุบัติเหตุไฟไหม้อยู่เป็นประจำเพราะว่าจัดระบบมันไม่ถูกไม่จัดระบบไม่ถูกไฟช็อตก็ดีไฟป่าก็ดีไฟเตาก็ดีมันไหม้บ้านไหม้เมืองก็ว่าจัดระบบมันไม่ดีไม่มีการจัดระบบอย่างถูกต้องหรือมันเสื่อมเราก็ไม่ดูแลแก้ไขเพราะขาดปัญญาขาดสตินั่นเอง ก็ทำให้ตัวปัญญากลายเป็นโกรธเพราะนั้นคนที่โกรธ มีความโกรธสูงเนี่ยโกรธไวเนี่ยก็ได้แก่คนปัญญาไวนั่นเองคนโกรธมากก็คือคนมีปัญญามากนั่นเอง แต่ว่าเนื่องจากขาดตัวสติ ตัวสติเนี่ยมันจะไปแปลงตัวเป็นตัวจัดระเบียบ ตัวสติสมาธิตัวจัดระเบียบของจิต ถ้าเมื่อไรเกิดกระทบปั๊บเนี่ยถ้าในทางที่ไม่ถูกปั๊บเนี่ยถ้าขาดสติปั๊บการกระทบนั้นไปกระทบใส่ลังเพลิงของ ความรู้ก็เกิดเป็นความโกรธขึ้นมาทันทีนะโทสะนั้นโทสะกับปัญญาเนี่ยเป็นเป็นขั้วกันขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกก็กลายเป็นปัญญาขั้วลบก็กลายเป็นโทสะแต่ความจริงมันเป็นสิ่งเดียวกันนะมันคนละหัวละท้ายเท่านั้นเองนะเอาไม้มามาเล่มหนึ่งเนี่ย หัวเป็นโทสะท้ายเป็นปัญญาแล้วหัวเป็นปัญญาท้ายเป็นโทสะนะทีนี้ถ้าหากว่า เราเจริญสติอย่างถูกต้องนี่นะเจริญอย่างสติอย่างต้องมีตัวการกำหนดรู้สิ่งที่มากระทบ ก็สามารถที่จะแปลงตัวแสงสว่างเป็นปัญญาสามารถจะแปลงความโกรธเป็นปัญญาได้ทันที แล้วก็จะสว่างมากด้วยนะคนที่โกรธมากก็เป็นคนที่มีปัญญามาก คนที่มีปัญญามากถ้าขาดสติก็โกรธมาก โกรธข้ามภพข้ามชาติข้ามกับข้ามกันเลยทีเดียวนะ ันั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องในรายละเอียดว่าเราจะจัดระบบการเจริญสติเจริญสมาธิให้ถูกต้องอย่างไร เมื่อการเจริญสติสมาธิมันถูกต้องแล้ว มันจะไปจัดระบบกิเลสเนี่ย ให้ตรงกันข้ามเลย อย่างโลภะหรือความอยากเนี่ย สิ่งที่ตรงข้ามของเขาก็คือการให้ใช่ไหมจากะ พราะนั้นการให้กับการเอาเนี่ย มันก็เป็นอันเดียวกันเนี่ยแต่มันอยู่คนละขั้วเหมือนกังการรักกับการโกรธนะถ้าหากว่าเรามีสติเราเปลี่ยนการเอาเป็นการให้ ถ้าเราขาดสติเราเปลี่ยนการให้เป็นการเอา เข้าใจไหมเป็นอ่าเป็นเป็นกิฟเป็นเกตเป็นเกตเป็นกิฟว่างั้นเถอะดังนั้นเองเราจะทำอย่างไรที่จะสร้างระบบ ตัวแปรนี้ให้เข้มแข็งเหมือนกับเราสร้าง ระบบโรงไฟฟ้าแปรพลังไฟเนี่ยให้เป็นพลังแสงสว่าง ต้องมีไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีระบบละเอียดทีท่วนมากกว่าเราจะใช้เอาแสงสว่างมาใช้เนี่ยนะชั้นใดก็ดีระบบวิปัสสนาทั้งหมด คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น ก็คือระบบการแปลงกิเลสให้เป็นธรรม นั่นเอง เหมือนกับเราแปลง แสความร้อนให้เป็นแสงสว่างเป็นพลังงาน หลักการอันเดียวกันเลย แต่นั่นเป็นวัตถุ แต่คำสอนพุทธเจ้าเป็นนามธรรม ใช้หลักการอันเดียวกัน แปลงอกุศลให้เป็นกุศล แปลงอวิชาให้เป็นวิชา ถ้าหากว่าการเจริญสติสมาธิเราไม่เพียงพอไม่ถูกนะมันแปลงไม่ได้ เหมือนกับเราระบบไฟไม่ถูกนอกจากมันจะแปลงเป็นแสงสว่างมันช็อตอีกต่างหากมันไหมอีกต่างหากดูดิ มันไม่ผิดเพี้ยนกันเลยนะ ระหว่างรูปธรรมนามธรรมนะแต่ว่าการที่จะเข้าไปศึกษาระบบเนี่ยให้ถูกต้อง เราจะต้องศึกษาอย่างถูกต้อง เพราะนั้นทางโลกเขาก็จะมีคณะวิศวกรไฟฟ้า มีการอาชีวะไฟฟ้าอะไรขึ้นมา เป็นวิชาเลยทีเดียวจะต้องเรียนในการจัดระบบให้ถูก แต่ถ้าหากว่าเป็นศึกษาแบบประสบการณ์สมัครเล่นมันก็ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์และอันตรายอีกต่างหากนะ ดังนั้นจึงอยากจะให้เห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมนะคำสอนของนักวิทยาศาสตร์นี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรม เขาจะรู้จักโลกเพียงซีกเดียว เพราะนักวิทยาศาสตร์ก็ยังโกรธอยู่ นักวิทยาศาสตร์ก็ยังโลภอยู่ นักวิทยาศาสตร์ยังหลงอยู่ แต่ผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมเนี่ยโลภโกรธหลงมันหมดไป เพราะถูกแปลงไงแปลงกิเลสแปลงโลภโกรธหลงให้เป็นธรรม ให้เป็นแสงสว่างจนหมดได้ดังนั้นเองในพุทธศาสนาเราโชคดี ศาสนาอื่นไม่มีนะมีแต่ในพุทธศาสนา ระบบการเปลี่ยนแปลงการแปลงอย่างนี้เราใช้ว่าระบบสมถะและวิปัสนาเรียกว่ามรรคนะสมถะก็คือแปลงในส่วนที่มันมีพลังงานต่ำนะอย่างแปลง แสงพระอาทิตย์ให้เป็นไฟโซล่าเนี่ยง่ายก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากง่าย ๆ แต่ก็มีแรงอยู่แค่นี้แหละคือหมายความว่าถ้ามันมีเทมเปอร์เจอร์ต่ำเทมเปอร์เจอร์ต่ำเนี่ยก็ใช้ระบบสมถะได้ หรือเรามีความโกรธต่ำๆเนี่ยใช้สมถะกดเข้าไปมันก็หายโกรธได้นะเรามีสมถะอยู่มีพลังจิตอยู่ระดับหนึ่งหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ให้อภัยได้ นะให้อภัยได้ เพราะใช้แค่สมถะใช้เมตตาเนี่ยเข้าไปแก้ได้ เพราะนั้นตัวโทสะเนี่ย เพราะถ้ามันเกิดสติแล้วมันจะแปลงเป็นปัญญา แปลงปัญญาที่นี่เขาเรียกว่าเมตตานั่นเองในนามของเมตตาปัญญานั่นเองนี้ถ้าหากว่าเราไม่เจริญสมถะวิปัสนานะ เราให้ทานรักษาศีลมานานเท่าไหร่ก็ตามอ่ะถ้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอำนาจตรงกันข้าม เราก็ยังตกนรกเหมือนเดิม เพราะเราแปลงตัวไฟแห่งความโกรธเป็นปัญญาไม่ได้ แปลงแรงของความร้อนให้เป็นแรงแสงสว่างไม่ได้ นั้นผู้รู้ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงมุ่งปฏิบัติสมถวิปัสนาเลยทีเดียวนะไม่ต้องเสียเวลาให้ทานมาก แต่ถ้าหากว่าเราได้เข้าใจเกิดปัญญาในสมถวิปัสนาแล้วให้ทานมันให้ถูก นะทุกวันเนี่ย ชาวพุทธของเราไม่ได้เจริญสมถาวิปัสนาเป็นเป็นหลักไงให้ทานก็ให้ผิด ให้ผิดก็ดูว่าวัดวาอารามของเราที่มันเจริญขึ้นมา มันเจริญด้วยวัตถุ แต่ความเจริญด้วยวัตถุมันเป็นความเสื่อมของศีลธรรมนะวัดวาอารามสร้างกันใหญ่โตมโหฬารแต่มีพระไม่กี่องค์นะบางวัดไม่มีพระเดิมล้างด้วยซ้ำไป แต่เงินเอาไปทิ้งตรงนั้นเท่าไหร่นะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะ่ะและเราใช้ สิ่งก่อสร้างที่วัดวาอารามเนี่ยไม่คุ้มค่าอีกต่างหากมีสร้างใหญ่โตมโหฬารพระไม่กี่ลูกแล้วก็ประโยชน์ตอบสนองต่อการใช้ไม่ได้ ไม่มี ซึ่งต่างจากสถานที่ราชการถ้าหมดเป็นล้านเนี่ยสถานที่ราชการใช้กันได้ทุกวัน แต่วัดหมดเป็นล้านใช้ประโยชน์ได้เท่าไหร่ ลองไปสำรวจเป็นความสูญเสียอย่างสูงมาก แต่ไม่มีใครคิดเพราะกลัวบาปถ้าคิดเรื่องนี้จะกลัวบาป เพราะเรากลัวบาปอย่างอย่างงุผิดผิดยังไง อย่าไปใช้คำว่าโง่ๆมันก็แรงไปเนาะอย่างผิดๆดังนั้นเราเอาเงินทองไปกองในวัดบาารามที่สร้าง วัตถุถาวรโดยที่ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มเนี่ย มากเท่าไหร่แต่เราไม่เคยคิดเรื่องนี้ นะถ้าคิดไม่ได้กลัวบาปนะเพราะเราก็มีปัญญาว่าไอ้บาปคืออะไร แต่ว่าถูกขู่มาถ้าไปคิดอย่างนั้นเป็นบาป อันนี้คือระบบพุทธศาสนาแบบในเมืองไทยของเราอะนะ ดังนั้นเองพอมาไปไปเข้ารีทรีตกับหลวงพ่อที่ั่านที่ฝรั่งเศสเนี่ย เมื่อมีการประชุมสัมมนากัน ลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งเนี่ยสำคัญเลยนะพูดคำหนึ่งเอามาเอามาติดอารมณ์ยอมรับว่าติดอารมณ์เลยนะ แล้วไม่ไปเข้าไปร่วมท่านอีกเลยตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ปีนั้นมา ท่านพูดอยู่คำหนึ่ง ซึ่งเอ๊ะ ผู้นำทางด้านศาสนา ระดับสากลท่านนี้ไม่น่าจะพูดอย่างนี้นะบอกว่า Thailand make Buddhism is poorer คำเนี้ยโอ้โห เอามารู้สึกว่าโหมันเป็นการทำร้าย ความรู้สึกของคนไทยเลยนะว่าประเทศไทย เออนั่นแหละกำลังจะแปลอยู่เนี่ยไทยแลนด์ make Buddhism is p o o r ว่าประเทศไทยทำให้พุทธศาสนาตกต่ำพัวแล้วนะมันยากตกต่ำยากจนนะทำให้พุทธศาสนา ยากจนนะใช่ไหม ถ้าคิดลึกๆแล้วมันถูกของเขานะแต่คนไทยเรารับไม่ได้เพราะมันกระทบอัตราเราแรงเกินไปใช่ไหมตั้งแต่ปีนั้นมาไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาท่านที่ฝรั่งเศสอีกเลยนะดังนั้นมันจริงของท่านนะแต่เรารับไม่ค่อยได้ไงเออว่ามันมันจริงเกินไปอ่ะ ว่ามันเป็นอย่างนั้นพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยดีเลิศขนาดไหนนะถ้าเราทำไม่ถูกมันกลายเป็นเรื่องทำให้ตกต่ำไปเลย อ่ะ ล้วจะทำทำอย่างนี้จะแก้ไขเป็นเรื่องใหญ่มากนะพุทธศาสนามหายานของเขาเนี่ยหู เผยแพร่ไปไปทั่วโลกนะแต่เขาก็ดูถูกประเทศไทยลักษณะแบบนี้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะ เขาลืมคิดไปว่าไอ้สิ่งดีที่สุดก็เกิดที่ประเทศไทยเหมือนกันนะพระอริยเจ้าระดับโสดาคีนาคานาหันเกิดในประเทศไทยในประเทศอื่นเกิดยากนะ เพราะอะไรเพราะในที่ไหนมีดีที่สุดที่นั่นก็มีแย่ที่สุด ที่ไหนมีแย่ที่สุดที่นั่นมีที่คือหลักศีลธรรม ประเทศไทยของเราพุทธศาสนาส่วนหนึ่ง มันเป็นมุมอับแต่มุมหนึ่งเป็นมุมสว่าง ดูพระเถระชาวต่างประเทศไม่ว่ายุโรปอเมริกาเนี่ยอังกฤษเนี่ยมาเรียนรู้จากประเทศไทยทั้งนั้นเลย เขาคิดถึงมุม เขาลืมคิดถึงมุมนี้ยังไงถ้าเขาคิดถึงมุมนี้เขาจะไม่พูดอย่างนั้นเลยว่างั้นแต่พระเทระต่างๆ ที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเราไปสืบดูนะผ่านประเทศไทยทั้งนั้นแหละ น้อยที่จะที่จะไปเรียนรู้จากศรีลังกาพม่าโดยตรง ก็ต้องเข้ามาผ่านกรรมฐานในประเทศไทย เพราะประเทศไทยของเราเป็นดงของพระกรรมฐาน เรียกว่าฝ่ายที่เขาเรียนรู้อย่างลึกซึ้งถึงรากถึงโคนจนเป็นพระหันก็เยอะ แล้วท่านเหล่านั้นก็มาเรียนรู้จากครูบาอาจารย์จากเป็นพระอริยเจ้าก็เยอะ ถ้าเราคิดถึงมุมนี้ด้วยเนี่ย ก็จะไม่พูดเหมารวมแบบนั้นนะเราบอกว่าเราเออซ้ำไทยบุดิสถ้าพูดดีนะ จะใช้ซ้ำซะหน่อยนะมันก็จริงเรียแล้วบางคนบางกลุ่มบางคณะบางรัฐที่เท่านั้นที่ทำให้พูดศาสนาเราแต่บางกลุ่มบางเวลีเอ็กซ์เลนอย่างนี้เราก็จะดีใจหน่อยใช่ไหมดั a กรุ๊ปดั t เทม s t e m p แล้วก็ that's medit t h a เ s center is a make Buddhism Thai center make Buddhism is excellent the advance เนี่ยเราก็เออดีใจ อันนี้บอกว่าพัวเรื่ออย่างเดียวนี่โอ้เหมารวมไม่ถูก ดังนั้นอันนี้จุดหนึ่งอยากจะบอกว่าอรพุทธศาสนาเป็นสิ่งดีเลิศประเสริฐที่สุดในโลก แต่เราเข้าไม่ถึงเราไปไม่ถูกเพราะเราติดแต่เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี เราให้ทานรักษาศีลกันมา เท่าไหร่ก็ยอม แต่ว่าเพียงแต่ให้อภัยทานเราให้กันไม่ได้คนไทย แล้วมันก็ทำให้ไปติดอยู่แค่นั้นทำไมจึงให้อภัยทานไม่ได้ก็เพราะว่า ไม่ได้ปฏิบัติเรื่องสมถวิปัสนา หรือปฏิบัติสมถวิปัสนาเหมือนกัน แต่ทำไม่ถูกทำตามตามตามเขาว่ามันดีก็ทำไปแต่ไม่ได้คิดพระพุทธศาสนา ไม่ได้เน้นว่าทำได้มากได้น้อยนะแต่เน้นถึงความถูกต้องสังเกตดูว่าตัวมรรคทั้งแปดเนี่ยอะไรขึ้นก่อน สัมมาขึ้นก่อนทั้งนั้นเลยใช่ไหมไอ้สัมมาดินแปลว่าถูกต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาเนี่ยเอาความถูกต้องเป็นหลัก ไม่ถูกต้องไม่เอา คุณจะทำดีมาขนาดไหนคุณจะให้ทานมากขนาดไหนคุณจะรักษาศีลมากขนาดไหนไอ้สิ่งที่คุณทำมามันอาจจะไปทำลายในส่วนหนึ่งก็ได้ เห็นไหมที่โยมภรรยาของหลวงพ่อเทียนในสวยขึ้นหัดว่า เออคุณทำทาน ถวายกระถินมาทั้งห้าวัด เนี่ย คุณยังตกนรกอยู่หรือ มันถูกต้องของเขาในหลวงพ่อเทียนพูดไม่ได้เลยหลวงพ่อเทียนเถียงไม่ได้เลยอะ่ะ แล้วท่านก็เป็นสุภาพบุรุษพอที่จะแก้ไขนะ แก้ไขไอ้ตัวเองจนกระทั่งประสบผลสำเร็จ เมื่อท่านแก้ไขปัญหาของท่านประสบผลสำเร็จแล้วเป็นไง พวกเราเลยเป็นผลพลอยได้ไง โดยที่ท่านมีแสงสว่างนะเพราะฉะนั้นเราจึงลืมจุดแรงบันดาลใจของหลวงพ่อเทียนไม่ได้ เอามา มาพูดบ่อยๆนะ เพื่อให้เป็น ปฏิปทาให้เป็นอนุสรน์ว่าสิ่งที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่เสียหรอก แต่ที่เสียเราจัดการมันไม่ถูกนะเราจัดการไม่ถูกแต่ไฟเราทิ้งมันไม่ได้ แต่จัดการไฟไม่ถูก มันไหม้เรา กิเลสเราทิ้งมันไม่ได้ ถ้าจัดการมันไม่ถูกมันเผาเรากิเลสเพราะนั้นเราต้องจัดการกิเลสให้ถูก แล้วตัวอะไรไปจัดการตัวสมถะวิปัสสนานี่แหละนะถ้าจัดการเรื่องสมถะวิปัสนา ได้ถูกต้องกิเลสทั้งหมดทั้งปวงมีกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันไงมันจะแปลเป็นปัญญาหมดนะพระพุทธเจ้าท่านจึงมีปัญญามากไงเพราะอะไรเพราะท่านทำแสวงหามานานนะเบื้องต้นก็ยังผิดพลาดอยู่ นะท่านออกบทอายุยี่สิบเก้าใช่ไหมท่านก็แสวงถูกถูกผิดมาตั้งหกปีเพื่อจะมารู้ความจริงเข้าตั้ง ปีสามห้า แต่ในเมื่อท่านแสวงหาทางถูกต้องได้แล้ว เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปผิดพลาดแบบท่านอีก เราก็น่าจะทำได้เร็วกว่านั้นใช่ไหมเพราะเราจะเห็นว่าสาวกชั้นหลัง เนี่ย อย่างพระมหาในอัญญากุลทยาเนี่ย พอฟังท่านจบมเทศนากันเดียวอ่ะไม่ถึงชั่วโมงได้ซ้ำไหมได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วอ่า เป็นพระโสดาบันเอาพอฟังปฏิบัติธรรมต่ออีกพรรษาเดียวสามเดือนเอาเป็นพระอรหันต์ละเห็นไหมแค่สามเดือนน่ะ และที่สั้นกว่านั้นอย่างพระยศกุลบุตรพระพาหิยะทารุจิริยะพวกนี้อาศัยเวลาไม่ถึงวันโดยซ้ำไป ไม่ถึงทานพาหิยะนี่ไม่ถึงชั่วโมงโดยซ้ำไป เพราะนั้นสิ่งไหนที่ผิดพลาดมาแล้วไม่จำเป็นต้องผิดพลาดตามเขาก่อน แล้วถึงจะนั้นแก้ไขให้มันถูกต้อง อะไรที่มันผิดพลาดแก้ไขมันถูกต้อง แล้วมันจะดีขึ้นนะดังนั้นจึงอยากจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติของเราที่ทำมานานแล้วเนี่ย ว่าทำไมเรายังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ไม่อาจหานเท่าที่ควร ไม่แกล้วกล้าเท่าที่ควร ก็เพราะว่าเราไม่ทบทวนในสิ่งที่เราทำว่ามันผิดตรงไหน มันพลาดตรงไหนทำไมมันช้า ฉันก็บวชปฏิบัติมาตั้งสิบปียี่สิบปีแล้วเนี่ยการปฏิบัติก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรหรือบชปฏิบัติมาพรรษาสองพรรษาสามพรรษานั่นจะปฏิบัติให้ก้าวหน้ามากคว่านี้มันผิดตรงไหน ต้องหาวิธีสำรวจตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ ว่าเขาจะพิสูจน์ว่าไอเอชทูโอเนี่ยนะไฮโดรเจนออกซิเจนมาบวกกันสองสามตัวมันเป็นน้ำมันเป็นได้อย่างไรไม่ใช่จำเป็นสูตรว่า H2O คือน้ำ มันก็เป็นอยู่แค่สูตรอย่างนั้นนะแต่ว่าเคยทำออกมาเป็นน้ำบ้างไหมเนี่ย H2O เนี่ยก็ไม่เคย เพราะเรายังไม่มีระบบการเรียนรู้และการตรวจสอบด้วยตัวเองนะ แล้วก็สูตรของพระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าคุณเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แล้วนะจะสามารถกำจัดกิเลสได้ภายใน ช้าที่สุดเจ็ดปี อย่างกลางสามปี อย่างเร็วที่สุดตั้งแต่หนึ่งวันถึงหนึ่งปีเงี้ยเราได้พิสูจน์บ้างหรือยังนะอันนี้สูตรของท่านนะเมื่อเจริญสติแล้วมันทำให้เกิดปัญญามันเกิดอย่างไรอ่ะเมื่อเจริญสมาธิแล้วทำให้เกิดญาณปัญญามันเกิดอย่างไร นี่ตรงเนี้ยที่เราขาดไป แต่คนที่ศึกษาสมถาวิปัสนาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยต้องพิสูจน์ไปทีละสูตรทีเลยนะสูตรของพุทธเจ้านี่แปลก ถ้าหากว่าพิสูจน์ได้สูตรเดียวสำเร็จนะสูตรอื่น สำเร็จหมดทะลุหมดเออมันมันมันเหมือนกับผูกผูกผูกเอาไว้พอกระตุกเงื่อนนี่ค่ะหลุดนะเงื่อนอื่นหลุดหมดเลยนะอันเนี้ยมันเป็นมันเป็น ระบบนามธรรมมันไวนะไม่ต้องอาศัยทีละเงื่อนไขแบบวัตถุ วัตถุมันเป็นของหยาบมันเลยช้าเงื่อนแก้เงื่อนเสร็จนี้แล้วไม่ต้องไปแก้เงื่อนนั้นแก้แก้ทีละเงื่อนละเงื่อนไป แต่นามธรรมนี่แก้เงื่อนเดียวหลุดหลุดทั้งหมดนะมันถึงไวไงแต่เงื่อนไขหรือคอนดิชันที่สำคัญคือต้องทำให้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกนะ คุณจะใช้เวลานานเท่าไหร่ ก็ไม่มีความหมายมันไม่ถูก เหมือนเราเดินทางอ่ะ เดินทางผิดคุณจะเดินขยันเดินเดินเดียวขนาดไหนคุณก็ไม่ถึงเป้าหมายอยู่ดี เพราะไม่ใช่ทางของมัน แต่ถ้าคุณเดินทางถูกมันจะไวแล้วก็ไม่เสียเวลา จิตของเราเหมือนกัน ถ้ามันหลงอ่ะมันหลงทางเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกันถึงจะเป้าหมาย แต่ถ้ามันไปถูกทางในบางทีวันเดียวมันถึงเป้าหมายแล้ว เห็นไหมเห็นความต่างมันไหม ดังนั้นอยากจะฝากเรื่องนี้เพราะว่าเราอยู่ในยุคที่สำคัญละในยุคมืดยุคที่จธรรมมันพลาามัวเหลือเกินเนี่ยเรื่องสมถาวิปัสนามันสับสน พร่ามัวเหลือเกินเนี่ยทำให้เราเนิ่นช้าในการปฏิบัติเราจะทำอย่างไรนั้นจึงฝากเรื่องนี้ไว้ เพื่อเราจะได้ไม่เสียเวลาต่อไป เราเกิดมาก็โชคดีเป็นมนุษย์ แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ครบสมบูรณ์นะไม่ใบไม่บอดไม่ หนวก ไม่วิกลวิการเนี่ย มันวิเศษแล้ว แต่ว่าคนที่ใบบอด หนวก แล้วก็มามีศรัทธาอีกนะมีศรัทธาต่อพระศาสนาคนที่เป็นมนุษย์ครบอาการสามสองเนี่ยไม่มีศรัทธาอีกนับไม่ได้ ไม่เกิดศรัทธาในพระศาสนา หรือมีศรัทธาไม่ถูกต้องมีพระศรัทธาต่อพระศาสนาแต่ว่าไม่ได้ศรัทธาต่อระบบปฏิบัติ สมถาวิปัสสนาก็มากอีกนะ นะหรือมีศรัทธาต่อระบบปฏิบัติ สมถาวิปัสนาแล้วปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่พบกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ที่รู้จริง อันนี้ก็มากอีกเห็นไหมเพราะนั้นเราโชคดีว่าเกิดเป็นมนุษย์ พบพุทธศาสนาได้มีศรัทธาที่ถูกต้อง แล้วได้สัมผัสสัมผัสสมถะวิปัสนาอย่างถูกต้อง ตรงนี้เราโชคดีขนาดไหนพระพุทธศาสนาแล้วก็เกิดมาในประเทศไทยด้วย นะ ซึ่งประเทศอื่นหาได้ยากนะ เอามาไปอยู่ประเทศไหนก็ตามเอามาก็ต้อง เมื่อก่อนเราไม่เคยคำนึงที่รักประเทศไทยมากเท่าไหร่ แต่หลังจากไปอยู่ต่างประเทศถึงได้รู้ว่าโอ้โหประเทศไทยของเราพิเศษที่สุดนะพิเศษยังไงไปอยู่อเมริกาเนี่ย แค่ตกงานสักเดือนหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมบ้านก็ไม่ได้อยู่อู่ไม่ได้นอนโทรศัพท์ก็ถูกตัดน้ำถูกไฟบ้านถูกตัดไล่ออกจากบ้านเดือหัก ไม่มีเงินจ่ายบินเนี่ยแต่บ้านเราเป็นไง ตกงานสิบปียังมีข้าวกิน มีบ้านอยู่อุนอนสบายเลยใช่ไหมมันต่างขนาดไหนนะไปอยู่ในอเมริกานี่ไม่คุณไม่มีเงินจ่ายบินแค่เดือนเดียว คุณต้องเดินออกแล้วเดินออกจากบ้านแล้วนะทุกวันเนี่ยคนเศรษฐกิจมันล้มแล้วเดินออกจากบ้านเป็นแถวเนี่ย ธนาคารก็ยึดไปขายต่ออีกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีประเทศไหนในโลกจะเหมือนประเทศไทยนะ ถึงแม้ว่าเราจะมีการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งถกเถียงกันบ้างก็เป็นธรรมดาเรื่องของปุถุชนไม่เราไม่จำเป็นจะต้องห้ามหันเอาเป็นเอาตายกันเสียเอกลักษณ์ของเราไม่แต่ก็พูดกันไปเจรจากันไปทำความเข้าใจกันไปแต่ละคนมีการศึกษามีปัญญา มันต้องเข้าใจกันได้วันหนึ่งแหละ มันไม่เข้าใจวันนี้ต้องเข้าใจวันหนึ่งและอามาก็มองในแง่บวกก็อย่างนั้นนะแต่ถ้ามันเลวร้ายจริง ๆ มันจะเป็นไปตาม หลักของกรรมก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นกรรม ที่รุนแรงนะ ในพุทธศาสนาเราเชื่อกรรมเมื่อเราหาวิธีพยายามแก้ทุกวิธีทางแล้วมันเป็นไปนั้นก็ถือว่ากรรมหนักมาก แต่ถ้าหากว่ามันไม่หนักเกินไปมันต้องแก้ไขได้ ส่วนจะใช้หรือเดียวอีกอีกเรื่องหนึ่งนะดังนั้นอามาก็มีความหวังนะ เพราะนั้นการที่ไปอยู่ต่างประเทศอามาก็ไม่ได้ไปสุดริมสุดตัวเหมือนเหมือนกับ ท่านอื่นนะมาก็ไปแค่นั้นหกเดือน เอาความรู้ทางนู้นมาใช้ทางนี้อยู่ที่นี่หกเดือนเอาความรู้ทางนี้ไปใช้ทางนู้นสลับกันอย่างเงี้ยในช่วงระยะสิบปีเนี่ย ก็มีอยู่ปีหนึ่งที่ไปอยู่เป็นปี อันนี้ก็มีความจำเป็นที่ต้องทำเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่เราสามารถแลกเปลี่ยนได้ ว่าการเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างถูกต้องเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดสติสมาธิ อย่างถูกต้องนะ เพราะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่แรกว่าการรู้สึกถูกต้องต่อการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยรู้สึกอย่างไร ที่เริ่มมาแต่ต้นนะ่ะถ้ารู้สึกว่าเอามือก็ดี เอาการเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เป็นนิมิตก็ดีไม่ถูกละแต่ใช้อวัยวะทุกส่วนเป็นเครื่องมือให้เกิดความรู้สึกนั้นถูกต้อง แต่เราเอาตัวรู้สึกที่ได้จากการยกมือเนี่ย เป็นนิมิตเป็นอารมณ์ เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตมันไหลออกไป ให้มันจิตมันกลับเข้ามารู้ตัวอยู่เสมอเสมอเพราะจุดสำคัญของวิปัสสนานั้นคือว่าต้องรู้จักอารมณ์ปัจจุบัน ถ้าจิตออกจากปัจจุบัน ปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือเรากำลังทำอะไรอยู่ เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ เรากำลังเห็นอะไรอยู่ เราก็กำลัง คิดอะไรอยู่แล้วเข้ามารู้ตัวนั้นเขาเรียกปัจจุบันนะคำว่าปัจจุบันนั้นของชาวโลกกับวิปัสสนา มันอาจจะคนละเรื่องก็ได้นะดังนั้นจึงอยากจะทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องว่า ถ้าจิตของเราอยู่ปัจจุบันจริงๆมันไม่มีว่าเรื่องราวตรงนู้นตรงนี้พอออกจากปัจจุบันปั๊บทำไมเขาพูดอย่างนั้น เป็นอดีตแล้วเ้เราจะทำยังไงวันนี้เราจะไปยังไงเราจะเดินยังไงเป็นอนาคตละมันไม่ใช่ปัจจุบันละ ปัจจุบันคณะตรงเนี้ยเรานั่งมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นไงปวดขารู้สึกอย่างไร ปวดหลังรู้สึกอย่างไร ไม่สบายกายในส่วนไหน ลมหายใจเป็นอย่างไรคล่องไหมยกมือแล้วรู้สึกตัวเนี้ยคือปัจจุบันคือสัมผัสได้เลย แต่พอเราจิตมันออกจากกายไปเสื่อดีนอนาคตปั๊บมันจะลืม อาการปัจจุบันที่มันมันสัมผัสอยู่มันจะพลาดโมทันทีเลยนะอาการที่ขาที่มันเริ่มไม่ชัดเริ่มชัดอย่างเงี้ย ตรงนั้นเราต้องทำความเข้าใจในปัจจุบันให้ชัดหลักวิปัสสนาเขาจะเข้มแข็ง ทีนี้เมื่อจิตของเราอยู่ในปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันก็เห็นใช่ไหมเห็นอะไรเห็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่เป็นสุขสุขเวนา หรือทุกขเวทนา หรือว่าความรู้สึกเฉยๆเห็นที่เขาเรเห็นธรรมเห็นปัจจุบันปั๊บคือเห็นธรรมนั่นเอง เห็นธรรมนี่ไม่ใช่ว่าไปเห็นสีเห็นแสงเห็นนิมิตเห็น เทวดาอินพรมอะไรนอกตัวนะเห็นธรรมในที่เห็นรูปธรรม รูปธรรมเป็นขัดเป็นอะไรในขณะนี้มันปวดมันเมื่อยมันขัด มันเข่งมันไหวมันตึงมันหย่อนรูปธรรมเป็นอย่างนี้แล้วเห็นนามธรรม เห็นนามธรรมว่าความรู้สึกเราขณะนี้เป็นอย่างไร เบาสบายชัดหรือไม่ชัด เห็นรูปเห็นนามนั่นเองคือเห็นปัจจุบันธรรม แต่ปัจจุบันมันก็มีหลายชั้นนะไม่ใช่ว่ามีชั้นเดียวเป็นสิบสิบชั้น ถ้าปัจจุบันถ้าทำขั้นต่ำมาเป็นอย่างนี้ ปัจจุบันทำขั้นกลางเป็นอย่างนี้ปัจจุบันขั้นสูงแต่ถ้าหากว่าเป็นปัจจุบันขั้นสูงเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะขั้นสูงเท่าไหร่สูงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย ดังนั้นต้องทำความเข้าใจถูกต้องทีเดียว ถ้าคนไหนทำวิปัสสนามันเป็นเป็นนะมันมีความสุข อมตะ เพราะจิตไม่วิ่งไปอดีตอนาคตมันจะสุขขนาดไหนลองคิดดู แต่ที่เราทุกข์เพราะจิตมันวิ่งอดีตอนาคตปั๊บเนี่ย พอจิตออกจากกายปั๊บเนี่ย มันก็เสียปัจจุบันแล้ว อดีตก็เข้ามาอนาคตก็เข้ามา ความคิดก็เข้ามากิเลสเข้ามา ถ้าจิตออกจากปัจจุบันปั๊บเขาเรียกว่าจิต ถ้าจิตอยู่ปัจจุบันเราไม่เรียกว่าจิตนะเราเรียกว่าสติสมาธิปัญญา เพราะนั้นจิตถ้าเป็นปัจจุบันจิตไม่มีเรื่องนี้อามาเเคยเล่าบ่อยๆถึงเรื่องของท่านโพธิธรรมหรือท่านทักมอ ปรมาจารย์ทักมอที่เป็นปฐมสังฆนายกของเซนองค์ที่หนึ่งของประเทศจีนเนี่ยที่ว่าท่านไปประเทศจีนแล้วทางจักรพรรดิหูนี่สงสัยว่าบำรุงพุทธศาสนามาตลอดครึ่งค่อนศ ของข้องชีวิตของท่านเนี่ยมันได้บุญแค่ไหน แล้วก็เข้าใจว่าท่านโพธิธรรมตักมอเนี่ยเป็นพระอรหันต์ก็เลยเรียกไปนิมนต์ไปถามไทยท่านก็พูดตรงๆอ่ะ ว่าสิ่งที่มหาวิธรรมมาเนี่ย มันมันไม่เป็นบุญนะเอาทำไมพูดอย่างนั้น ก็ทำมาตลอดทำไมเป็นว่าเป็นบุญได้อย่างไรอ้าวมหาวิธกังวลหรือเปล่าผู้วันเนี่ยกังวลเรื่อง กินเรื่องทานเรื่องดูแลเรื่อง อันนั้นกังวลวิตกกังวลมากบางครั้งถึงนอนไม่หลับใช่ไหมใช่ นั้นท่านท่านยังมีจิตจิตนั้นเกิดจากอดีตอนาคต ถ้าไม่มีอดีตอนาคตจิตไม่มีข้าพเจ้าจะเอามันออกได้อย่างไรไอ้ความวิตกกังวลเพราะอดีตเอาถ้าอย่างนั้นตีสี่ไปหาข้าพเจ้าที่วัดไปคนเดียวด้วยนะไม่ให้มีทหารคนสนิทคนใช้ไป ไปคนเดียว ตอนแรกท่านก็ชักกลัวเหมือนกันเป็นถึงจักรพรรดิแต่ว่าให้ไปไหนคนเดียวเนี่ยมันจะไว้ใจได้ไงถ้าเกิดเป็นท่านดัดหลังขึ้นมาฆ่าเราตายแล้วยึดอำานาจทำไง ท่านก็คิดอย่างนี้นะตามวิสัยของนักปกครองอ่ะไม่เป็นไรนะท่านเป็นพระหันเท่านงั้น ก็ไปตีสีก็ไป ไปก็เห็นท่านยืนถือไม้เท้าอยู่ลานวัดเขาเรียกวัดเซาลินนะนะท่านก็ชี้ให้บอกนั่งกลางสนามหญ้านี่แหละ แล้วจะนั่งเป็นเพื่อน นั่งตั้งแต่ตีสี่ไปถึงเจ็ดโมงอะ่ะ แล้วถามว่าเป็นไงจิต มันมาไหมบอกไม่มา เพราะอะไรเพราะจิตไม่มีเหมือนกันเห็นไหมท่านพูดองออกมาแล้วว่าจิตไม่มีเอาเพราะเมื่อคิดจิตมันมี ถ้าไม่คิดจิตไม่มี อ่า เห็นไหมนี่เขาจิตว่าง เรื่องจิตว่างจึงเกิดดำเกิดขึ้นนะความจริงมาบอกไม่ใช่จิตว่างคือว่างจากจิต ถ้าจะให้ถูกไอ้สุญญตาเนี่ยมันว่างจากจิต นะไม่ใช่จิตว่างที่เอามาใช้กันผิดโอ้วันนี้จิตไม่ว่างอย่างเงี้ยจิตว่างไม่ว่างไม่ใช่จิตอะคือว่างจากจิต แล้วมันถึงจะว่าง แต่มันไม่ได้ว่างแบบไม่มีอะไรเมื่อมันว่างจากจิตแล้วมันก็เต็มด้วยอะไรเต็มด้วยสติสมาธิปัญญา เมื่อชีวิตของเราเต็มด้วยสติสมาธิปัญญาทุกมันจะมีไหมในที่นี้มีแสงสว่างเต็มเลยความมืดก็ไม่มีมันมีความมืดอยู่แสงสว่างมันก็ไม่มี อันนี้คือหลัก ว่าจิตจิตของเรา มันปรากฏตอนที่มันคิด มันปรุงแต่งเท่านั้นเมื่อมีการปรุงแต่งมันกลายเป็นปัญญา แต่เป็นปัญญาโลกุตละด้วยนะไม่ใช่เป็นปัญญาธรรมดานะถ้าปัญญาธรรมดาต้องใช้จิตคิดเอาเปรียบเทียบศึกษาเรียนรู้โจทย์จำ เป็นปัญญาแบบโลกิยะแต่ปัญญาโลกุตละนั้น ต้องไม่มีจิต เราอะไรทำงาน คือตัวรู้ อ่ะจะเปรียบเทียบให้เห็นรูปธรรมอย่างนี้โยมเคยขับรถไปติดไฟแดงไหมอ่า พอพอติดไฟแดงปั๊บเป็นไงรถไปได้ไหมหยุดนะเอาพอไฟเหลืองปั๊บเริ่มอะไร เริ่มสตาร์ทออกแล้วเอาไฟเขียวไปได้เลย ทีนี้วันหนึ่งไอ้ไอ้นั่นน่ะเขาหลอดไฟอ่ะ เขียวเหลืองแดงมันเกิดเสียใช่ไหมเกิดแตกอะไรไปกระทบมันเหลือ ดวงไฟที่ห้อยอยู่กลางตองแต่งมันเสียอะไรดวงไฟดวงนั้นฮะ ไม่มีสีแดงไม่มีสีเหลืองไม่มีสีเขียวใช่ไหมเป็นสีของแสงสว่างนั่นแหละ แล้วรถไปไม่ถูกเลยวันนี้ เดือดร้อนถึงจราจรนะนะเดือดร้อนถึงตำรวจจราจรละเพราะนั้นไฟแท้ๆเนี่ย มันไม่มีสี เหมือนกัน จิตเดิมแท้เนี่ย มันไม่มีสีไม่มีแสง มันเป็นพลังแห่งความสว่าง ไอ้ตัวสว่างตรงนั้นที่อยู่ตรงกลางหลอดเขาเรียกว่าสติสมาธิปัญญา แต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีหลอดหลอดตรงนี้เขาเรียกว่าสมมุติเข้าไปว่าเออไอดวงนี้เรียกไฟแดงนะดวงนี้เรียกไฟเขียวนะดวงนี้เรียกไฟเหลืองนะไฟแดงรถต้องหยุดไฟเขียวเตรียมตัวนะไฟไฟเหลืองเตรียมตัวไฟเขียวต้องไปนะเนี่ยมันสมมุติขึ้นมา แต่วันหนึ่งวันใดวันหนึ่งมันแตกมันไม่มีอะถอดถูกถอดออกหมดอะมันก็เหลือแต่แสงสว่างอยู่ตรงนั้น ตัวรู้สึกที่เป็นกลางเนี่ยเราไม่เรียกว่าจิตเราเรียกว่าตัวรู้มันมีอยู่แล้วทุกคน มันไม่เป็นสีอะไร มันไม่เป็นโลภไม่เป็นโกรธไม่เป็นหลงไม่เป็นดีไม่เป็นชั่ว มันก็คือแสงสว่างธรรมดา แต่ถ้าเราจำเป็นต้องใช้มันเนี่ยเราต้องสมมุติให้มันสมมติไฟในรถเนี่ยเหมือนกัน นะสมมุติเอาตัวนี้เป็นไฟเขียวนะนะหน้าปัดรถได้ไหมออกเป็นสีเขียวสีแดงสีตามสัญญาณของมันแหละแล้วแต่สมมุติให้มันนี่จิตของเราก็เหมือนกัน ที่มันสว่างสวัยอยู่เนี่ย เราไม่เรียกว่าจิต เราจึงมาเรียกว่าจิตว่าง ก็ได้แก่ดวงธรรมดวงสติดวงสมาธิดวงปัญญาแล้วก็คือธรรมนั่นเอง เรารวมเรียกว่าธรรม ธรรมะหรือโลกุตระธรรมคนที่จิตสัมผัสโลกุตระธรรมได้เป็นไงมันก็หมดทุกข์เท่านั้นเอง เป็นบรมสุขนะฮะดังนั้นในจุดนี้จึงอยากจะให้ไปศึกษาแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อนะต้องไปพิสูจน์ดูจริงไหมที่มาพูดเนี่ยถ้าไม่จริงมาก็ผิด แต่ถ้ามันจริงโยมก็ได้อานิสงส์ได้ถูกถ้าพิสูจน์นะ พราะเอามาพิสูจน์มาแล้ว แล้วก็รู้ชัดเรื่องนี้พออะไรเพราะมันผิดบ่อย เมื่อผิดบ่อย มันต้องหาคำตอบบ่อย หาคำตอบตรวจสอบบ่อย เพราะตรวจสอบบ่อย มันก็เลยชำนาญ เหมือนกับเลขเนี่ย เราทำครั้งแรกมันผิด ตรงนี้อ้าวเอามาแก้ไข ไปส่งอีกอ้าวมันไปผิดตรงนั้น ผิดอีก ไปเป็นสิบสิบครั้งอะ่ะ พอไปครั้งที่สิบแล้วนี่โอ้โห มันถูกเลยทีนี้ แล้วก็ทำซ้ำอีกไอ้ที่มาทำไงมันถูกทำซ้ำไปอีกสิบสิบครั้งเนี่ย เมื่อเราทำให้มันถูกเป็นสิบสิบครั้งต่อไปมันจะผิดอีกไหม ไม่ผิดแล้วมันเกิดทักษะแล้วมันเกิดปัญญาแล้ว การแก้ไขตัวเองเหมือนกัน เราเป็นคนโลภก็แก้ไขความโลภมันวันละสิบครั้งดู มันจะยังโลภต่อไปไหม เราเป็นคนโกรธ แก้ไขความโกรธวันละสิบครั้งดู มันจะโกรธต่อไหมเราเป็นคนหลง เราแก้ไขความหลงวันละสิบครั้งร้อยครั้งดู มันจะหลงต่อไปไหม เอาอะไรมาแก้ล่ะ อะไรมาแก้ เวลามันมืดเนี่ยโยมเอาอะไรมาแก้มันให้มันสว่าง เอาอะไรมาแก้มัน เอาแสงมาแก้มันเราเห็นความมืดเข้ามาเนี่ย เราไล่ฆ่าไล่แทงไล่เอาอะไรมันไล่มันเนี่ยมันออกไหม ไม่มีทางจะเอาสิ่งถูกกันข้าม สิ่งถูกข้ามของการความโลภได้แก่อะไร คือการให้ให้ทานใช่ไหมไม่ว่าระดับวัตถุทาน อภัยทานความความโกรธ ต้องให้อะไรเป็นทาน เอาเมตตาตรงกันข้ามเพราะเกิดเมตตาปั๊บมันเกิดอะไร แสงสว่างปัญญาขึ้นเลยเนี่ยเห็นไหมความหลงอะไรมาแก้มันคือการมีสติคือการไม่หลงนั่นเองมีสติแล้วก็แสงสว่างก็เกิดขึ้นทันที ใช่ไหมปัญญามันเกิดต่อเมื่อหาสิ่งตรงข้ามเข้าไปแก้ นี่คือระบบพุทธศาสนานะ แต่เมื่อกิเลสมันเกิดจากจิตสิ่งตรงข้ามคือทำไง อย่าให้มันมีจิตให้มันมีอะไรให้จิตมันว่าง แต่ให้มันมีปัญญาเกิดขึ้นมาแทน ให้มีความรู้เกิดขึ้นมาแทน มีวิชาเกิด จิตมันเกิดจากอวิชชาแต่เราก็ใช้จิตจนติดปากนะ จิต อย่างนั้น จิตดี จิตชั่ว จิตบริสุทธิ์ จิตไม่บริสุทธิ์ อันนี้ภาษามันพาไป สมมุติมันพาไป ไม่ผิดหรอก ถ้าเป็นสมมุติพูดกันนะ ดังนั้นก็จึงอยากจะให้เข้าไปศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะเราไม่อยากจะให้ใครเสียเวลาหรอกไม่อยากจะให้ใครเสียเงินเสียทอง ไม่อยากจะให้ใครมาทุกมาลำบากหรอก แต่ว่าด้วยการที่เราลำบากแค่นี้เราเสียเวลาแค่นี้ ถ้าเราได้สัมผัสความจริง ระดับใดระดับหนึ่งมันคุ้ม เกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยถ้าหากว่าความโลภเราจางลงไป ความโกรธเราจางลงไปความหลงเราจางลงไปมันคุ้ม พราะนั้นเอามาเองปฏิบัติมา2ี่สิบสาสิบปีเอามาว่าคุ้มละ นะ แล้วก็เราไม่ตกนรก มั่นใจว่าไม่ตกนรกต่อไปละ นะ ก็อยากจะให้ญาติโยมได้เป็นอย่างนั้นบ้าง มันไม่ยาก ประการสำคัญนะว่าจะขยันอย่างอาตมาหรือเปล่านะจะขยันทำหรือเปล่า ขยันแก้ไขตัวเองหรือเปล่านี่สำคัญอยู่ตรงนั้น ถ้าขยันแก้ไขตัวเอง ขยันทำบ่อยเข้าพอทุกคนเป็นไปได้หมด พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะที่ท่านตรัสรู้เนี่ย ไม่เกินวิสัยของมนุษย์ที่จะรู้ ถ้าถ้าเกินวิสัยของมนุษย์ไม่ใช่ธรรมะของท่าน ท่านยืนยันไว้เลยนะธรรมะนี้คือท่านเป็นมนุษย์ ท่านค้นพบ เพราะนั้นคนที่จะทำได้ก็คือมนุษย์นี่แหละ เทวดาอาจจะทำยาก เพราะเทวดาทนต่อความลำบากไม่ได้ พระพรหมอาจจะทำยาก เพราะพระพรหมทนต่อความร้อนไม่ได้ นะนี่เห็นไหมเมื่อเกิดเทวดาอินพรหมก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์อยู่ดีเพราะนั้นพวกเทวดาอินพรหมถ้าเขาหมดภพหมดชาติหมดบุญหมดกรรมคนนั้นเขาปรารถนาเป็นอะไรรู้ไหม พัฒนาเป็นมนุษย์ เพราะธรรมนุษย์มันสัมผัสของจริงไงนะร้อนก็ร้อนจริงๆหนาวก็หนาวจริงลำบากก็ลำบากจริงๆสบายก็สบายจริงมันสัมผัสได้ แต่ว่าเทวดาอินพรหมเนี่ยเขาสัมผัสโลกด้านเดียว คือด้านดี ด้านไม่ดีเขาสัมผัสไม่ได้เพราะมันมีบุญของเขาป้องกันอยู่ในการทำบุญมันก็ทำให้ดี แต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาบุญนั้นทำให้เราไปต่อพพต่อชาติที่ยาวขึ้นอีกโลภก็โลภเยอะโกรธก็โกรธเยอะ พวกเทวดาอินพรมเลยนะมากผิดปกติได้แหละ หลงก็หลงเยอะ เพราะนั้นท่านถึงบอกว่าเทวดาอายุหนึ่งวันเท่ากับเราร้อยปีพรพรหมอายุหนึ่งวันเท่ากับเราหมื่นปีไงมันที่ท่านเทียบเฉยๆในความจริงก็คือเราไปติดความดีก็ติดเยอะ ติดสุขก็ติดเยอะ ติดลึกติดโกรธติดโลภติดหลงก็ติดลึกแก้ยากเนี่ยเห็นไหมดังนั้นในสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะนำมาเสนอ เพราะว่า เรามีเวลาไม่ค่อยมากนัก โดยเฉพาะในที่ไม่มีคอร์สอย่างเนี้ยมาส่วนตัวเนี้ยมาก็ไม่ได้พูดเป็นระบบหรอก เพราะอะไร เพราะว่าต้องไปทำในส่วนอื่น เพราะให้เวลาโยมสิบห้าวันที่หนึ่งถึงสิบห้า ให้เวลาท่าสิบห้าวันท่านได่สิบห้าถึงสามสิบเนี่ย อยากจะให้เวลาพระ ดังนั้น ในช่วงต่อไปหลังวันที่สิบไปแล้วเนี่ยพระท่านก็เปลี่ยนชุดกันนะชุดหนึ่งที่ไม่ได้เข้าเนี่ย ก็จะหลังวันที่สิบเนี่ยเป็นวันพระ เป็นวันแรมค่ำจนถึงวันที่สามสิบพายชุดที่เรียนหนังสือก็จะเข้าแล้วก็สิบวันเนี่ยเข้าปฏิบัติกัน ชุดที่เข้าอยู่ก็ต้องออกมาเปลี่ยนกันบิณฑบาตมาทำกิจวัตรมาสวดมนต์ อาตมาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างภูเขากับที่นี่ มันก็ยิ่งกว่ากระลอกกระแดเลยขึ้นวันละครั้งสองครั้งเลยนะดังนั้นอันนี้เป็นความจำเป็นเป็นความเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำ ถึงจะลำบากก็ต้องทำ เพราะว่าเป็นความรับผิดชอบ เพราะพุทธศาสนามันเป็นไปได้ยากขาด ความรับผิดชอบทุกวันยังเป็นทุกวันนี้ ดังนั้นในสิ่งที่นำกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้พูดให้เชื่อนะ แต่พูดให้ฟังเฉยๆ ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ถ้าเชื่อมันก็ยังไม่ใช่ เพราะยังไม่ได้พิสูจน์ ถ้าไม่เชื่อก็ยังไม่ใช่ เพราะยังไม่ได้พิสูจน์เพราะคำสอนของของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เชื่อ ท่านสอนให้พิสูจน์ คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สำคัญแต่คุณต้องพิสูจน์แต่คุณไม่พิสูจน์นั้น คุณจะเชื่อก็ผิด ไม่เชื่อก็ผิด เห็นไหม นี่ว่าพุทธศาสนาในวิเศษอย่างนี้นะไม่ได้สอนให้เราเชื่อแต่สอนให้เราพิสูจน์ แต่เมื่อพิสูจน์ด้วยปัญญาของคุณแล้วเนี่ย คุณจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องแต่คุณต้องเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นพิสูจน์ยังไง คุณเออคุณอาบน้ำแล้วคุณเย็นนะ ถ้าคุณเชื่อเขาว่าเย็น ถ้าคุณไม่อาบเนี่ยมันผิดละน้ำอาจจะร้อนก็ได้ใช่ไหมแต่คุณอาบลงไปโอ้น้ำนี่เย็นจริงๆ เพราะนั้นคุณเชื่อด้วยความรู้สึก ไม่ได้เชื่อตามที่เขาสอนว่าฉันสัมผัสได้มันเย็นจริงๆอาบน้ำอ่ะแน่อันนี้คือการพิสูจน์แบบที่เป็นรูปธรรม เออแล้วตากแดดมันมันร้อนนะเขาว่าอย่างนี้นะเราไม่เคยตากแดดว่าไม่รู้ไอ้ไอความร้อนเกิดจากการตากแดดเป็นไง แล้วก็เชื่อเขาก็ผิดอีก เราต้องไปออกไปตากแดดจริงๆวันละชั่วโมงสองชั่วโมงไอ้ความร้อนของแดดเป็นยังไง เราก็ได้ความรู้ตรงนั้นนะนั้นช่วงเช้าวันนี้จึงขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของเราทั้งหลาย ที่ได้ตั้งใจเรียนรู้ศึกษา ราะในช่วงวันนี้หลวงพ่ออาจจะออกไปข้างนอกเพราะว่ามีงานอบรมครูสอนศิลธรรมอยู่ที่อำเภอภูเขียวอาจจะกลับมาตอนเย็นหน่อยนะก็ขอให้ช่วยกันปฏิบัติดูแลกันไป เพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขต่อตัวเองต่อครอบครัว และต่อสังคมและต่อโลก ด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ